Και για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή, ε, υπάρχει το σχετικό γκρουπάκι, γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες, ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και βρίσκεται εκεί το γκρουπ όπου υπάρχουν ε, σε ποσταρίσματα όλες οι περασμένες εκπομπές, πατάτε το link σας πηγαίνει στο archive.org, την πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ηχογραφήσεις μας και κάθε ε, post έχει και tracklist ώστε να ξέρετε ακριβώς τι περιέχει η κάθε ηχογράφηση που θα ακούσετε. Το είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, θα το πω άλλη μια φορά, ότι κάπως έχει αλλάξει <clears throat> ο τρόπος που προβάλλονται τα posts στις ε, ομάδες του Facebook και δεν υπάρχει έτσι ημερολογιακή σειρά, αλλά σειρά δημοφιλίας κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ποιο post έχει τις περισσότερες διαδράσεις. Οπότε ε, πρέπει να έχει κάποιος στο νου του για να τσεκάρει ακριβώς τι έχει ακούσει και τι όχι. Ε, άλλη μια Δευτέρα, ευκαιρία για ένα αφιέρωμα. Ε, η ιδέα μου ήρθε σε αντιπαράθεση, αν θέλετε, σε σύγκριση με το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην ε, folk punk και θυμήθηκα ότι καθώς διάβαζα τότε για τα Kina Group ότι όλα αυτά είχαν ε, επιρροές ε, δεν υπήρχε άλλη επιρροή εκτός από την παραδοσιακή αν θέλετε folk μουσική της Αμερικανικής ε, Υπήρου <clears throat> η οποία ξεκινάει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα αλλά γνωρίζει πολλές διακυμάνσεις και πολλά έτσι πάνω και κάτω. Κάποια από αυτά το ονόμασαν και American Folk Music Revival και θα καταπιαστούμε σήμερα κυρίως με αυτό το ιδίωμα. Για αρχή, ε, The Almanac Singers με ένα κομμάτι που είναι πολύ διασκευασμένο και πολύ χρησιμοποιημένο έτσι σε πολιτικούς ε, σκοπούς. Με ποιανού τη μεριά είστε. Which side are you on? will either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Μπορεί να το ακούμε με τη μορφή των ε, MP3s, Μπορεί η κονσόλα μπροστά μου να είναι 100% ψηφιακή, ωστόσο η μεταγραφή της ε, αρχικής αυτής ηχογράφησης βρωμάει βινίλιο και ε, άρωμα μιας ε, άλλης εποχής και δεν θα πάει ποτέ να με συγκινεί αυτός ο ήχος. Ήτανε οι Almanac Singers που δώσανε το ενακτήριο λάκτισμα για το σημερινό μας αφιέρωμα στην folk της Αμερικανικής Υπήρου δεκαετιών 50 και 60. Οι Almanac Singers λοιπόν είχαν μέλη την ε, Millard Lambel, Lee Hayes, Pete Seeger και Wood ε, Guthrie. Όπως καταλαβαίνετε ήταν ε, ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα καθώς ο Woody Guthrie και ο Pete Singer είναι από τις πιο εμβληματικές περσόνες αυτής της σκηνής. Το group σχηματίστηκε άτυπα γύρω στα 1940 και η επίσημη του ονομασία ε, και η τελική ας πούμε μορφή ε, δόθηκε το Δεκέμβριο του 1940. Μαζί οι τέσσερις αυτοί εφεύρανε ένα έτσι πολύ ε, ενεργητικό τρόπο παίξηματος βασισμένο στις απόψεις τους για το τι ήταν ε, καλύτερο για την ε, αμερικανική country, αυτό που λένε string band music, ε, είτε ήταν ε, μαύροι ή λευκή. Ε, κατάφεραν να εξελίξουν αρχικά το, πολύ αντιφατικά τον ήχο τους και δύο από τα τακτικά τους μέλη, το Pete Singer και η, η Lee Hayes, αργότερα σχημάτισαν ένα επίσης πολύ σημαντικό γκρουπ για αυτή την ε, σκηνή, τους ε, Weavers. Αναφέραμε ότι μέσα στο γκρουπ ήταν φυσικά και ο Woody Guthrie, ένας ε, θρύλος μουσικός, όσοι είδαμε στην περσινή κινηματογραφική σεζόν το Completely Unknown, του, την, την ζωή του Bob Dylan, θα θυμόμαστε ότι η ταινία ξεκινάει όπου ο Bob Dylan μετακόπων και βασάνων επισκέπτεται τον ε, ετοιμοθάνατο εγώ την Κάθρι να το αφιερώσει έτσι ένα κομμάτι. Ας ακούσουμε μια σύνθεση από αυτόν και θα πούμε και λίγα περισσότερα για τη ζωή του και το έργο του. I ain't got no home in this world anymore. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor and I ain't got no home in this world anymore. I look around, it's mighty plain to see. This world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. άλλος ένας ε, καλλιτέχνης που οι ηχογραφήσεις του έχουν έτσι αυτό το υπέροχο παλιακό ε, συνέστημα, το υπέροχο ε, folk, έτσι, vintage ε, vibe. Ένας πλάνητας λοιπόν, I ain't got no home in this world anymore. Woody Guthrie, βίος και πολιτεία κυριολεκτικά. Αμερικανός φυσικά τραγουδιστής και συνθέτης και folk μουσικός. Η μουσική κληρονομιά του περιλαμβάνει εκατοντάδες ε, πολιτικά, παραδοσιακά, παιδικά τραγούδια, μπαλάντες και αυτοσχέδιες δουλειές. Το πιο συνηθισμένο ε, σλόγγαν του που όταν έπαιζε ήταν ε, «This machine kills fascists». Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες. Ένα αυτοκολλητάκι που το είχε πάντα στην κιθάρα του. Μπορούμε να το πάρουμε πιο βέβαια ε, ρομαντικά ότι η τέχνη ας πούμε σκοτώνει το φασισμό ή η μουσικη στην προκειμένη. Τα πια γνωστά του κομμάτια είναι φυσικά το This Land Is Your Land και πολλές από τις ε, του είναι μέρος του αρχείου της ε, βιβλιοθήκης του Κογκρέσου παρακαλώ. Στη δεκαετία του 30 ο Γκάθρι ταξίδεψε μαζί με μετανάστες ε, εργάτες από την Οκλαχώμα στην Καλιφόρνια και εκεί, στη διαδικασία αυτή δηλαδή του ταξιδιού, έμαθε, ξανάγραψε και εκτέλεσε παραδοσιακά folk ε, και blues κομμάτια, ε, καθώς ε, διαπερνούσε την Αμερικανική Ήπειρο. Ε, πολλά από αυτά τα τραγούδια που συνέθεσε ήταν για τις εμπειρίε του κατά τη διάρκεια της, του κράχ, της οικονομικής κατάρρευσης δηλαδή του, 39, του 29, με συγχωρείτε, και ε, μια περίοδου που η οποία ονομαζόταν Dust Bowl. Ε, ομολογώ ότι μέχρι πριν από λίγο δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό και μάλιστα θυμάμαι και ένα group ελληνικό που έφερε αυτό το όνομα και έπαιζε έτσι country folk και διαβάζω εδώ ότι ήταν μια εποχή που η Ήπεθρος μαστιζόταν από αμοθίελες. Για την ακρίβεια ε, το φαινόμενο οφειλόταν και στην... Ε, ε, καιρική κατάσταση, του υπήρχαν παραταμένες ξηρασίες, αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα που δεν είχε δημιουργήσει έτσι, αρκετούς ε, καλλιεργήσιμους τόπους και ήταν πιο πολύ βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα να υπάρχει η ξηρασία και να δημιουργούνται αυτές οι τοπικές ας πούμε αμοθίελες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ε, καθώς ο Γκούντιν Κάθρι έγραφε για αυτές τις ε, περιπέτειες, είχε το ψευδόνυμο The Dust Bowl Balladeer ε, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Γκάθρι σχετίστηκε με ό,τι κομμουνιστική ομάδα υπήρχε στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ποτέ δεν ε, μπήκε στο κόμμα, καθώς ε, λέγεται και ο όρος. Ε, τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν ξέχουσα προσωπικότητα της folk σκηνής και ήταν σημείο έμπνευσης για πολλούς νεότερους folk μουσικούς που τον θεωρούσαν έτσι κατά κάποιο τρόπο μέντορά τους, αυτόν, καθώς τον, ε, μαζί και τον ε, Rambling Jack Elliot και τον Bob Dylan. Τέτοιοι λοιπόν ε, συνθέτες όπως ο Dylan, ο Phil Ox, ο Bruce Springsteen, ο Pete Seeger, ο Joe Strummer και ο Tom Paxton έχουν όλοι ε, παραδεχτεί το καλλιτεχνικό χρέος αν θέλετε στον ε, Woody Guthrie σαν βασική επιρροή. Ο γιος του Γκούθρι ε, Άρλο ε, έκανε τη δικιά του ε, είσοδο στη σκηνή περίπου την ώρα που τελείωνε η ζωή του μπαμπά του και είχε και αυτός τη σχετική δικιά του επιτυχία. Ε, επίτηδες διάλεξα τον ε, Γκάθρι για δεύτερον γιατί ήταν μάλλον και ο πιο σημαντικός και πιο μετά προς το τέλος του αφιέρωματος θα ακούσουμε και τον Dylan τι έχει να μας πει γι' αυτόν. Ε, πολλά κομμάτια της φόλης σκηνής είναι πολύ διασκευασμένα, τόσο που χάνεται ε, στην ε, μουσική ιστορία ποιος έχει γράψει αρχικά το κάθε κομμάτι. Ε, ετοιμάζοντας το αφιέρωμα χτες, έπεφτα ξανά και ξανά στο The House of the Rising Sun, το οποίο θα ορκιζόμουν ότι ήταν των Animals, αλλά διάφορα <laughs> πάρα πολλά group και μεμονωμένοι καλλιτέχνες το είχαν διασκευάσει. Κάπως έτσι πρέπει να έχει γίνει και με ένα τραγούδι που ενώ αποδίδεται από πολλούς στον Τζόνι Κάς, εδώ λέγεται ότι η πρώτη ηχογράφηση, το 1949 παρακαλώ, είναι από τον Burl Ives, Ghost Riders in the Sky. An old went riding out dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Yippee-yi. Go roasted in the sky. Their brands were still on fire and their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and heard their mournful cry. faces gaunt, their eyes were blurred, the shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they caught him yet because they've got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our range. Then, cowboy, change your ways today, or with us you will ride. A trying to catch that devil's herd across these endless skies. Yippee! ghost heard in the sky. Ghost riders in the sky. Νιώθω ότι αρκετοί συμμετέχοντες στο απόψινό μας αφιέρωμα ε, μοιράζονται κοινά με τους ε, τραγουδιστές και τους ε, συνθέτες της folk punk σκηνής καθώς υπάρχει έντονο στις ζωές τους και εδώ το στοιχείο της περιπλάνησης το στοιχείο του καλώς ενούμενου τυχοδιοκτισμού αν με και κάτι έτσι από την αύρα ε, άβρα της ε, γενιάς των Beatniks αυτό το ε, η αίσθηση ότι αξίζει να ζεις όταν είσαι στο δρόμο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Μπέρλ ε, Ives, ο οποίος ε, ως νέος εγκατέλειψε το κολέγιο, το αντίστοιχο δηλαδή πανεπιστήμιο για μας ας πούμε, και αποφάσισε να ταξιδέψει σαν έτσι αυτόνομος τραγουδιστής κατά την ε, αρχή της δεκαετίας του 30. Ε, έβγαζε τα προστοζήν κάνοντας δουλειές του ποδαριού και παίζοντας ε, κιθάρα και μπάντζο. Να άλλο ένα στοιχείο που ενώνει όλους αυτούς τους μουσικούς, η χρήση της μουσικής για καθαρά βιοποριστικό σκοπό, ε, κυρίως μέσω του μπάσκινγκ, ας πούμε, το να παίζει στο δρόμο. Το 1930 ο Bear Lives είχε μια σύντομη ραδιοφωνική καριέρα, ως ε, παραγωγός στον σταθμό WBOW στο Τέρε Χάουτε Χότ, αν το προφέρω σωστά, της Ινδιάνα και κατάφερε μέχρι το 1940 να έχει δικό του, δικιά του εκπομπή την οποία ονόμαζε The Wayfaring Stranger ε, τίτλο που είχε δανειστεί από μια ομώνυμη μπαλάντα που τραγουδούσε. Μάλιστα η εκπομπή είχε φοβερή επιτυχία και το 1946, ξέρετε πώς πάνε αυτά, από στόμα σε στόμα, ο ίδιος διαλέχτηκε να παίξει το ρόλο ενός ε, τραγουδιστή καουμπόι στην ταινία Smokey. Ε, η χρυσή περιβόητη εποχή του Hollywood, εκεί 40s, 50s, είχε φυσικά και την ε, αυθονία των ε, western. Ο Άιβς μετά από αυτό έπαιξε διάφορα ρολάκια σε αρκετά δημοφιλείς ε, ταινίες και το 1948 συγκεντρώνοντας έτσι εμπειρίες και περιπέτειες έγραψε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τι άλλο» «The Wayfaring Stranger» και όλα αυτά το 1948. Είπαμε για τους Almanac Singers, είπαμε για τον Woody Guthrie ξεχωριστά καιρός να πιάσουμε έναν άλλον θρύλο αυτής της σκηνής. Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone? You might be interested to know so that song was written by a very remarkable woman. Malvina Reynolds, 60 years old, lives in California and makes up songs about everything that happens to the world. And uh, I really think, I, uh, you know, there are not enough women here to, is, Did you ever hear the story of the convention? It was in America, women's suffrage. A hundred years ago, they were fighting for the right to vote. And they had a, one of their early conventions. The chairman concluded her speech and said, Ladies, we have a big job to do. We must now return to our home communities and carry on the fight for the right to vote. We will have many problems and many detractors, but in our hour of deepest need, we can pray to God, and she will hear our prayers. a song that I wrote 10 years ago has become well known because of another gracious lady, Marlena Dietrich. She sings it in a different language than I wrote it in, but I think it sounds even better, even though I can't sing it all. She starts off, Sag mir, wo die Blumen sind. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the young girls gone?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 We're singing now not only those new English words that we made up for that record with Gordon Jenkins, but also the original Hebrew words of this song that was written for lots of people to sing and dance together. ירדנה מברזיל נשטפה. שנור שנורא, שומר הירדן עם המשאבות. ארבעה נעם, ירדנה מברזיל נשטפה. שנצר צר צר שומר הירדן עם המשאבות. Αφήσαμε το πρώτο ημίωρο ήδη πίσω μας στην παρελθοντική ραδιοφωνική ιστορία. Να δώσω καλησπέρες μικροφωνικές στο φίλο Δημήτρη και στη Ραφίνα που μας ακούει Βεραντάτος, στην ε, φίλη Δάφνη και στον Όμηρο φυσικά, τον δικό μας Όμηρο. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνη, είναι η εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και έχουμε αφιέρωμα στην Αμερικάνικη folk δεκατιών 40, 50 και αρχές 60 πριν το spot ήταν φυσικά ο τεράστιος Pete Singer και ο οποίος ε, είχε γνωριστεί και είχε επηρεαστεί από πολλούς ε, folk ε, μουσικούς και συνθέτες όπως ο Woody Guthrie που αναφέραμε και πιο πριν, ο Lead, Billy, Lead Belly. Ο Singer είχε πολλές διασυνδέσεις με τα εργατικά κινήματα της εποχής και πέτυχε τον ε, Γκάθρι σε μία μάζοξη εργατική που λεγόταν τα σταφύλια της οργής. Φαντάζομαι αναφερόμενη στο ε, γνωστό θεατρικό. Ε, η συναυλία τους έγινε, η πρώτη κοινή του συναυλία έγινε 3 Μαρτίου του 1940. Οι δύο άρχισαν να παίζουν συχνά μαζί και να συνεργάζονται και μία από αυτές τις, συνεργ συνεργασίες τους ήταν φυσικά και οι Almanac Singers που ακούσαμε ακριβώς στην αρχή. Το 1948 Singer έγραψε την ε, πρώτη βερσιόν του πλέον κλασικού How to Play the Five String Banjo. Ε, αυτό επί της ουσίας ήταν ένα βιβλίο manual το οποίο ακόμα και σήμερα πολλοί ε, παίκτες ε, του banjo ε, το αναγνωρίζουν ως ε, το μέσο που τους ε, έφερε σε επαφή με το όργανο. Ε, σπουδαία παρακαταθήκη, το μόνο σίγουρο. Αμέσως μετά το σπότ των και μισή, ακούσαμε τους Weavers από τα 1951, Τζένα Τζένα Τένζα. Μάλιστα δεν ξέρω αν προσέξατε στην, στον προλογισμό του κομματιού, έχει και ένα ενδιαφέρον έτσι <laughs> ιστορικό στοιχείο, ότι ακούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την νέα γη του Ισραήλ. Ε, μην ξεχνάτε ότι το 1947 ήταν μόλις η ίδρυση του νέου κράτους. Οι Weavers λοιπόν σχηματίστηκαν το 1947, την ίδια χρονιά <laughs> δηλαδή που φτιάχτηκε και το κράτος του Ισραήλ, από τον ε, Pete Singer, Ronnie Gilbert, Lee Hayes και Fred Hellman. Ε, μετά το ντεμπούτο τους ως Village Vanguard στη Νέα Υόρκη το 1948, ε, τους ανακάλυψε ο παραγωγός και συνθέτης Gordon Jenkins και τους ε, υπόγραψε με την ε, περιβόητη Decca Records κυκλοφορώντας μαζί της μια ε, σειρά από πολύ επιτυχημένα αλλά από πολύ βαριά ενορχιστρωτικά συγκλάκια. Το, η σχέση του group με την εποχή του Red Scare ή αλλιώς στα ελληνικά η εποχή του μακαρθισμού, όπου όλοι υποψιαζόντουσαν ότι ο διπλανός τους ε, ήταν κομμουνιστής ή, και αν ήταν έπρεπε να τον ε, καταδώσουν και ε, η, έτσι, η επιρροή αυτής της κατάστασης τους ανάγκασε να διαλυθούν το 1952 και να ξανασυνδεθούν το 1955 με μια σειρά από πολύ πετυχημένες συναυλίες και ηχογραφήσεις άλμπουμ στην ε, Vanguard ε, Records. Ένα πέμπτο μέλος του γκρουπ, ο Eric Darling, κάποιες φορές ε, καθόταν με το γκρουπ όταν ο Σίγκερ δεν μπορούσε, ήταν έτσι ο μπαλαντέρ μουσικός και τελικά τον αντικατέστησε όταν ο τελευταίος παραιτήθηκε από το κουαρτέτο πάνω σε μία διαφωνία για την εμπορικοποίηση ας πούμε του σχήματος σε γενικότερα και ε, για μια συγκεκριμένη συμφωνία που κλείσαν ας πούμε οι Weavers για να παίξουν σε ένα διαφημιστικό από μια ε, βιομηχανία τσιγάρων. Είναι διαχρονικά μάλλον αυτά τα ζητήματα και αυτά τα ηθικά διλήμματα στους καλλιτέχνες που θέλουν να σκέφτονται ότι είναι έτσι κάπως ε, εκτός του κυκλώματος, εκτός του εμπορίου ε, Όλοι πάντως πρέπει να ζήσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ο καθένας ε, κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις ανάλογα με τον ε, κώδικα αξιών του. Josh White για τη συνέχεια. Jesus gonna make up my dying bed. to mourn, All I want my friends to do, come and fold my dying arms. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well. Well, well, well. Jesus gonna make up my dying bed. Meet me, Jesus, meet me. Won't you meet me in the middle of the air? And if these wings should fail me, Lord, won't you meet me with another pair? Well, well, well, won't you meet me, Jesus? Well, well, well. Well, well, well. Gee's gonna make up time. I'm going on down to the river, stick my sword up in the sand. Gonna shout my troubles over, Lord, I done made it to the promised land. Well, well, well, I've done crossed over. Well, well, well. Well, well, well, I've done crossed over. G's gonna make up a dying bed. Ever since I've been acquainted with Jesus, we haven't been a minute apart. He placed a receiver in my hand, true religion in my heart. Well, well, well, I can ring up my Jesus. Well, well, well. Well, well, well. I can ring up Jesus. Jesus gonna make up my dying bed. Going on down to the river, stick my sword up in the sand. Gonna shout my troubles over. I've done made it to the promised land. Well, well, well, I've done crossed over. Well, well, well, well, well, well. Jesus gonna make up my dying bed. Χαρακτηριστικός ο ήχος εδώ πέρα του Josh White με, τα, ε, με την ε, slide ε, κιθάρα του και εδώ παίρνω πάσα από το σχόλιο που έκανε πριν ο Όμηρος ότι η folk ήταν ας πούμε η, η λευκή blues η λευκή πλευρά μάλλον της blues. Εδώ έχουμε λοιπόν τον Josh White, ο οποίος είναι ο πρώτος αφροαμερικάνος του αφιερώματος. Ήταν λοιπόν ένας ε, πραγματικά αυθεντικός τραγουδιστής των ε, επαρχιακών ε, blues και της folk μουσικής. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες στην Νότια Καρολάινα την εποχή των Jim Crow Years. Διαβάζω εδώ να, πολλά πράγματα που μαθαίνουμε για την Αμερικανική ιστορία ότι οι νόμοι Jim Crow δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτη αλλά αναφέρονται σε μια σειρά από νόμων που διονύζανε ας πούμε τις ε, φιλετικές ε, διαφορές και την ε, φιλετική διαφοροποίηση μάλλον. Ξέρετε αυτά που ήταν λεωφορεία μόνο για νέγρους, νεφορεία μόνο για λευκούς κτλ. κτλ. Ένας νέος μαύρος λοιπόν τραγουδιστής, ο οποίος στην αρχή, σε καριέρα του, τον ονομάζανε ε, είχε το παρατσούκλι The Singing Christian. Τραγουδούσε κάποια gospel τραγούδια και ήταν ο ίδιος ε, γιος ε, ιερέα. Όμως εκτός από αυτό ηχογράφησε και blues κομμάτια κάτω από το ψευδόνυμο Pinewood Tom. Αργότερα ανακαλύφθηκε από τον John H. Hammond και ο οποίος τον βοήθησε για, και σε θέματα έτσι, σκηνικής ε, παρουσίας, αλλά και φαίνοντάς τον σε επαφή με μεγάλη δισκογραφική. Έτσι το ρεπερτόριό του επεκτάθηκε και εκτός από blues ε, και jazz άρχισε να έχει και πιο έτσι, ευρύ folk ε, ρεπερτόριο. Ε, κρατώντας πάντα όμως και τα blues και τα gospel ενώ ε, είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη δημοτικότητα και κοινό στην ε, τη δεκαετία του 40 και είχε τεράστια επιρροή και ο ίδιος σε αργότερους ε, blues καλλιτέχνες και γενικά folk μουσικούς. η στάση του υπέρ της δικαιοσύνης και υπέρ των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων είχαν ε, ε, επιπλοκές για την ζωή του ε, και σε σχέση με τον μακαρτισμό που λέγαμε και πιο πριν και αυτό έβλαψε την καριέρα του το 1950 και τον κράτησε εκτός της τηλεόρασης, δηλαδή του μοναδικού μέσου ας πούμε έξω από το προώθησης μέχρι το 1963. Είναι φοβερό ότι η Αμερική έτσι που πολλές φορές προπαγανδίζει ότι είναι land of the free ας πούμε, αν κάποιος μίλαγε για τα αυτονόητα, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρεί το φόβος. Όπως ας πούμε πολύ ε, σε σχέση με τους νομοθετήσεις του Ομπάμα, ο οποίος ήθελε να έχει έτσι καλύτερη περίθαλψη ο μέσος Αμερικάνος, τον θεωρούσαν ας πούμε ε, κομμουνιστή, αν είναι δυνατόν στην, ε, παρόλο που τον είχαν βγάλει λοιπόν στην άκρη, τον Τζος White, ε, στους κύκλους της ε, folk μουσικής ήταν αξιοσέβαστο πρόσωπο και ήταν και ο συνδετικός κρίκος, αν θέλετε, που ένωνε ε, τα blues του Νότου μαζί με, με την παράδοση των gospel. Στη συνέχεια περνάμε σε μια κυρία που θα μας τα πει και αυτά, και αυτή από τη δικιά της μεριά. Ντέτα Χόλμς, Waterboy. Young θα μπορούσαμε να πούμε, Waterboy, Odetta Holmes. Ξεκινώντας ε, το 1953, τραγουδιστές Odetta και Larry Moore ηχογράφησαν ε, κάποια κομμάτια με το δίσκο τους να κυκλοφορεί το 1954 με το τίτλο ε, Odetta και Larry, σαν τουέτο δηλαδή. Ένα άλμπουμ που εν μέρη ηχογραφήθηκε στο την ε, Angel Bar του Σαν Francisco. Η Οντέτα ε, απόλαυσε μια μεγάλη και έτσι αξιοσέβαστη καριέρα με ένα ρεπερτόριο από παραδοσιακά, δηλαδή έτσι spiritual και gospel, μέχρι και blues και όλα αυτά μέχρι με, μεγάλη καριέρα μέχρι και το θάνατό της το 2008. Ε, για πολλούς ήταν συνώνυμη με τη φωνή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την, το κίνημα για την για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βασίλισσα της αμερικανικής ε, folk ε, μουσικής. Έτσι την αποκάλεσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Άλλο ένα ε, σημαντικό σχήμα της σκηνής για τη συνέχεια. The Kingston Trio, Tom Dooley, live από το 1958. Uh, not long ago, three California college men chipped in to make their own record of a song called Tom Dooley. And in a very few short weeks, it has zoomed up the popularity polls to the number one spot. And you can hear it in this great new album of theirs. And here they are, ladies and gentlemen, in person to do it for us now, the sensational Kingston Trio. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle.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 Oh boy, you're bound to die. Poor oh boy, you're bound to die. Poor oh boy, you're bound. Όπως καταλαβαίνετε, τα group αποτελούσαν ε, ε, μεγάλο πυλώνα αυτής της σκηνής, όχι μόνο δηλαδή με μονομένοι καλλιτέχνες. Οι Kingston Trio λοιπόν <clears throat> σχηματίστηκαν το 1957 στο Palo Alto της Καλιφόρνια από τον ε, Bob Shane, Nick Reynolds και Dave Gard, οι οποίοι μόλις είχαν βγει έξω από το κολέγιο, είχαν αποφυτίσει. Είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τους ε, Weavers και από τους ε, καλύψο ήχους του Χάρι Μπελαφόντε και διάφορα άλλα, ε, διάφορους άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν μισή pop, μισή folk όπως οι Gateway Singers ή οι Tarriers. Η μεγάλη και ανε, ανεξέλεκτη, όχι ανεξέλεκτη, ε, απρόσμενη επιτυχία του ε, hit single του Tom Dooley που ακούσαμε κιόλας ε, το οποίο πούλησε παρακαλώ 4 ε, εκατομμύρια τεμάχια ο συγκλάκι ε, και είναι αυτό που πολλοί βάζουν σαν ορόσημο για την αναβίωση της folk μουσικής. Η απρόσμενη λοιπόν δημοτικότητα του άλμπουμ σε αυτό το group κράτησε από το 1957 μέχρι και το 1963 και μέσα σε αυτά τα χρόνια φτάσανε 14 φορές ε, στο top 10 και σε top 5 και πολλές φορές στα ε, Billboard ε, charts. Ε, σημαντικοί παράγοντες στην εμπορικοποίηση και την, έτσι το να γίνει mainstream η folk μουσική που μέχρι τότε είχε πολύ, πολύ μικρή ε, αναγνώριση. Η επιτυχία του Kingston ε, Trio ακολουθήθηκε από ε, πολλά group που πιάσαν τον ίδιο δρόμο, όπως οι Limelighters, οι Highwaymen ε, και διάφοροι άλλοι. Στη συνέχεια <clears throat> θα ακούσουμε άλλον έναν μεμονωμένο καλλιτέχνη, ο οποίος ε, μάλλον δεν έχει και πολύ ε, κέφια και ζητάει το αδιανόητο. Dave Van Ronk, Hang Me, Oh Hang Me. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy. I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy. I've been all around this world. Put the rope around my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard him say, won't be long now for you die, poor boy. I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy. I've been all around this world. Alright, or maybe that much better.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 Stay tuned. Μπήκαμε αισίως και στο η δεύτερη ώρα της εκπομπής, ακριβώς στα μισά δηλαδή για απόψε, μία ώρα πίσω μας και μία ώρα μας απομένει. Και αν συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνη, είναι η εκπομπή «Απολαύστα Ανέθινα είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα στην ε, folk των ΗΠΑ 40, 50 και δεκαετία 60 ε, δεκαετίες. Αυτός που ακούσαμε ε, πριν το το σποτ των ε, και μισή ήταν... Ε, ε, όχι, συγγνώμη. Πριν το σποτ ακούσαμε τους Kingston ε, και... όχι. Ας το πάρουμε πάνω από την αρχή. Πριν το σποτ ακούσαμε τον Dave Van Ronk που ήταν ένας βασικός χαρακτήρας της σκηνή και είχε από πολλού το παρατσούκλι δήμαρχος της McDougall Street. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει κάποιο δρομάκι που συχνάζανε οι folk μουσική ο ίδιος ήταν μέντορας και επιρροή για τον Τόμ Πάκστον, την Κριστίν ε, Λαβίν, την Τζόνι Μίτσελ, τον Ράμπλινγκ Τζακ Έλιοτ και φυσικά τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος ε, περιέγραφε τον Βαν ε, Ρόγκ σαν τον βασιλιά, ο οποίος βασίλευε όλους τους υπήκοους στο Village, στην περιβόητη συνοικία στη Νέα Υόρκη, όπου ανθούσε η folk σκηνή αμέσως μετά το spot των 8 ε, ακούσαμε τους ε, Brothers 4 οι οποίοι κυκλοφορήσαν το πρώτο τους δίσκο The Brothers 4 ε, περίπου στο τέλος της χρονιάς και έφτασε το νούμερο το top 20 διάφορα άλλα, διάφορες άλλες σημαντικές στιγμές της αρχικής καριέρας τους περιλαμβάνουν το τέταρτο τους single The Green Leaves of Summer από την ε, ταινία του John Wayne The Alamo. Το 1961 ε, πήραν ε, το βραβείο για αυτό το... βραβεύτηκε μάλλον από, από την Ακαδημία, τα Όσκαρ. Το τρίτο τους άλμπουμ BMOC ε, Best Music on Off Campus ε, μπήκε στα top 10 ε, των LP που κυκλοφορήσανε. Επίσης γράψανε το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία του Hollywood Five Weeks in a Balloon του 1962 και το τραγούδι τίτλων για την σειρά του ABC Hoot Nami. Πολλές φορές κάποια από αυτά μπορεί να αποδεικνύονται και τις πιο καλά εμπορικά κόλπα. Ε, κατέβαζα χθε τα κομμάτια για την εκπομπή και βλέπω εδώ το κομμάτι του Phil Ox, λέγεται Changes και προς στιγμή σκέφτηκα, Λες να είναι αυτό τον Black Sabbath. Δεν ξέρω ποια από σας είδατε, την ε, περιβόητη τελευταία συναυλία το Σάββατο βράδυ στο Birmingham, Πρέπει να ήταν ε, μια εξαιρετικά φορτισμένη κατάσταση. Phil Oaks και Changes. side, come as close as the air. Sharing a memory of gray and wander in my words. Dream about the pictures that I play of changes. Green leaves of summer turn red in the fall. To brown and to yellow they fade, and then they have to die, trapped within the circle time parade of changes. Scenes of my young years were warm in my mind visions of shadows that shine, till one day I returned and found they were the victims of the vines of changes. The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of hate a race around the stars, a journey through the universe ablaze with changes. Moments of magic will glow in the night. All fears of the forest are gone. But when the morning breaks, they're swept away by golden drops of dawn, of changes. Passions will part to a strange melody, as fires will sometimes burn cold, like petals in the wind. We're puppets to the silver strings of souls of changes. Your tears will be trembling now we're somewhere else one last cup of wine we will pour, and I'll kiss you one more time, and leave you on the rolling river shores of changes. So sit by my side, come as close as the air share in a memory of grace, wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Phil Oaks λοιπόν, ε, δεν είναι σαν τη βελανιδιά, γράφεται OCHS. είναι πιο γνωστός για κομμάτια που έγραψε έτσι αντιπολεμικού χαρακτήρα όπως το I Ain't Marching Anymore και το Draft Dodger Rag. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, θεωρείται από πολλούς ως βασική φιγούρα του αντιπολεμικού κινήματος κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Ο Ox ε, κινητοποίησε ο ίδιος μια διαμαρτυρία, μια πορεία μάλλον στο Λος Άντζελες και βάσει της ε, εμπειρίας του αυτής ε, συνέθεσε το κομμάτι War is Over περιγράφοντας ε, το σκοπό. Επίσης έγραψε πιο έτσι ήρεμα και πιο ποιητικά κομμάτια όπως το When I'm Gone και το Changes που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα και στην Εβίτα μετά από πολύ καιρό ζωντανά. Και συνεχίζουμε με την άλλη πιο σημαντική κυρία αυτής της σκηνής, την Τζοάν Baez φυσικά. cry. up each time you fall. To gather flowers for you constantly and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. Αυτή ήταν ε, η Joan Baez, όχι μόνη της, μαζί με τον ε, Bob Dylan, η Taint Me Babe. Η Joan Baez ξεκίνησε την καριέρα του 1958 στο Cambridge της Μασαχουσέτης, όπου σε ηλικία μόλις 17 ετών έδωσε την πρώτη της συναυλία σε ε, καφετέρια, σε μαγαζί, coffee house τέλο πάντων, να το πούμε έτσι, ακούγεται πιο ψαρωτικό. Ε, αργότερα ε, κλήθηκε να παίξει στο Newport, Newport Folk Festival του 1959 από τον ε, folk ε, αστέρα της μουσικής Bob Gibson. Μετά από αυτή τη εμφάνιση η Baez ε, αποκαλέστηκε από πολλούς η ξυπόλυτη Παναγία, The Barefoot Madonna, κερδίζοντας φήμη για την καθαρή της φωνή και την ε, γκάμα που έπιανε μέχρι και τρεις ε, οκτάβες. Ε, ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ από έτσι αρκετά γνωστή δισκογραφική την επόμενη χρονιά. στην ουσία ήταν μια συλλογή από κομμάτια και folk μπαλάντες και σε συνοδεία με την δικιά της κιθάρα. Το δεύτερο της άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε έγινε χρυσό, όπως ε, και το επόμενο το οποίο, τα επόμενα τα οποία ήταν ε, live. Ε, ένας ε, ε δίσκος κυκλοφόρησε ένα κομμάτι μαζί με τον τότε άγνωστο Bob Dylan. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 η Joan Baez ήταν στην μπροστά σειρά ας πούμε θεχμή του δόρατος της ε, σκηνής που ονομάζουμε American Folk Music Revival. Ε, οι προσωπικές της ε, αναζητήσεις, δηλαδή ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, ε, μέτρα ενάντια στην ε, φτώχεια, ήταν αντικατοπτρισμένα σε πολλά από τα κομμάτια της και αποτελούσαν έτσι σημαντικό κομμάτι του ε, τους, ρεπερτόριό της, ε, σε σημείο που η Μπάες έγινε ε, σύμβολο για αυτούς που αγωνίζονταν για αυτά τα ζητήματα. Θιελώδης βέβαια και η σχέση της με τον Bob Dylan και όπως ε, πολύ σωστά το πέτυχε και η Εβίτα, το κομμάτι το είχαν παίξει και μαζί και στην ταινία «Το Complete Unknown» για τη βιογραφία του Bob Dylan. Θα θυμάστε βέβαια και σε παραδόσεις εκπομπές το Diamond Rust το οποίο αφιέρωνε η John Baez σαν έτσι αποχαιρετιστήριο σχόλιο για την προσωπικότητα του Bob Dylan. Ακούσαμε όλους τους ε, folk ήρωες, να μην ακούσουμε και τον ίδιο τον κύριο Ζούκερμαν. Bob Dylan, Song του Woody. I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing a world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's a-coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dying and it's hardly been born Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a saying and a many times more. I'm a singing you the song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and the Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Αυτός ήταν ο τεράστιος ε, Bob Dylan. Νομίζω από τους ε, περισσότερους του αφιερώματος, ίσως πρέπει να είναι από τους ε, λίγους, μην πω και μοναδικός ζωντανός αυτός, οι Μπάες και άλλοι δύο-τρεις. Ο Bob Dylan λοιπόν έπαιζε και τραγουδούσε πολλές φορές με την Joan Baez, όπως είπαμε και πιο πριν, ε, και ξεκίνησε σαν ένας τραγουδιστής που έπαιζε κυρίως ε, παραδοσιακά. Όπως ε, η Μπάες υιοθετούσε κάποια από τα κομμάτια στο δικό της ρεπερτόριο και, και σύστησε ας πούμε τον Dylan στους δικούς της ακροατές, βοήθησε τον, η κίνηση αυτή τον νέο τραγουδοποιό να πάρει ας πούμε αυτό που θα λέγαμε σήμερα τους πρώτους followers του. Ε, μέχρι να κυκλοφορήσει ο Dylan να γράψει τον πρώτο του δίσκο, δηλαδή το 1962, είχε φτιάξει ένα στυλ το οποίο ε, προσωμίαζε πολύ <clears throat> με αυτό του Woody Γκάθρι Όπως είπα και στην αρχή, το κομμάτι είναι φόρος τιμής στον ε, το λέει και ο τίτλος δηλαδή Song του Woody και είναι αυτό που βλέπουμε και στην ταινία ξεκινώντας να παίζει στο νοσοκομείο στον ε, κατάκητο Γκάθρι ε, έτσι λοιπόν ο Ντίλαν άρχισε να γράφει κομμάτια που εχμαλωτίζαν ας πούμε την προοδευτική διάθεση ε, ε, των κάμπουσες των, πανεπιστημίων και διάφορα άλλα καφέ της Νέας Υόρκης εκείνης της περίοδου. Ε, ενώ μέχρι το 1964 υπήρχαν πολλοί νέοι έτσι, κιθαρίστες, τραγουδιστές, έτσι, σε αυτή την κατάσταση σαν τον Dylan, έτσι solo, Είναι σχεδόν ε, αποδεκτό από την πλειοψηφία ότι από όλους αυτούς ε, ήταν ο πιο ταλαντούχος και αυτός που τελικά έμεινε όταν ας πούμε έφυγε και η μόδα αν θέλετε. Εξάλλου ο ίδιος ήταν αυτός που ψαχνότανε και αν θυμάστε και όσοι έχετε δει ταινία ή όσοι έχετε διαβάσει ε, ο ίδιος έσπασε ας πούμε στεγανά και αποφάσισε να βάλει ηλεκτρισμό στον ήχο του μη φοβόμενος ε, τις ε, επιπτώσεις ας πούμε για τους ε, σκληροπυρηνικούς ε, folk ε, οπαδούς. Το group θα ακολουθήσει είναι το δικό μου προσωπικό αγαπημένο από αυτά που σας έχω βάλει σήμερα και από τη folk σκηνή γενικότερα και είναι νομίζω και το group που επειδή είχα <laughs> έτσι κολλήσει και το άκουα την προηγούμενη εβδομάδα συνεχώς είναι και αυτό που με όθησε να διαλέξω το σημερινό απόψινό αφιέρωμα. Ένα τρίο πολύ ιδιαίτερο, δύο αντρικές φωνές, μία γυναικεία, δύο κλασικές κιθάρες και η μαγεία που απαντάει στο όνομα Peter, Paul and Mary. Κοιτώντας προς το τέλος της ζωής μας, ξέρουνε ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, την τελευταία τελευταία μέρα. Very last day. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, uh, ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David, and you can preach about the wisdom of Saul. But the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call. for that day. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, or oh, ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Oh, well, one day soon all men will stand. His word will be heeded in all the land. And then shall are brothers and we all are free. Mankind was made of clay, each of us in the very same way. Get ready, brother, for that day. Everybody gonna pray. You know the Lord once told us so. Each brother take his hand. Hear the meaning of the Lord's command. Get ready, brother, for that day. Everybody gonna pray on the very last take you among the stars. This is a treat for me because I sing this song a lot, and I'd like to have you sing it with me if you would. Oh, this is one that, that you know because you wrote the melody to it. Well, let me hear it. All right. And I think it's wonderful that this this particular song, this quotation from Ecclesiastes, is such a, a well loved quotation. Now I know what song it is. time to kill a time. time to dance, a time to mourn, a time to It really does make me proud. You know, I could die tomorrow and I'd die happy in a way to think that other people were singing my songs. Φτάσαμε και στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής τα Νέφινα». Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, έχουμε ε, αφιέρωμα στην folk σκηνή των δεκαετιών 40-50-60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν το spot λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου σχήματα εκείνης περίοδου, Peter and Πίτερ Peter Paul and Mary, οι οποίοι ντεμπουτάρανε το 1960 και ήταν ένα τρίο που έγινε ένα από τα πιο μεγάλα επιτυχημένα σχήματα της δεκαετίας του 60. Το τρίο αποτελούταν από τους ε, Peter Yarrow, Paul Stukey και Mary Travers. Ήταν ε, κάποιοι, όχι, <laughs> με συγχωρείτε, ήταν ένα group που θεωρούταν ότι κρατούσε ας πούμε ε, τον πυρσό της ε, κοινωνικής κριτικής στην ε, δεκαετία εκείνη. Ε, κατά τη δεκαετία του 60 κερδίσανε 5 γκράμμι και καθώς περνούσε ο καιρός και μπαίναμε στα 70 η μουσική τους απορρόφησε και άλλα στοιχεία pop και rock. Νομίζω από τους τρεις μόνο ο Πολ ε, είναι ακόμα στη ζωή. Ε, ε μουσική και πολύ ωραία πολύ ωραίο κοντράστ οι φωνές τους και το πώς ε, δίνανε πάσα ο ένας τον άλλον. Αυτή που ακούσαμε ακριβώς μετά το spot ήταν η Judy Collins η οποία ε, από πολλούς είχε το παρατσούκλι Judy Blue Eyes και αυτή ξεκίνησε αρχές της του 60. Στην αρχή τραγουδούσε παραδοσιακά folk ε, και τραγούδια που είχαν γράψει άλλοι. Συγκεκριμένα προτιμούσε τους ε, διαμαρτυρώμενους του καιρού όπως ο Tom Paxton, ο Phil Ox και ο Bob Dylan. Όμως ε, σύντομα άρχισε να γραφεί και δικά της δικές της βερσιών από σημαντικά κομμάτια της περίοδους όπως το Mr. Tambourine Man του Dylan ε, το, Ian, ε, το τραγούδι του Ian Tyson Someday Soon και αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε του Pete Seeger το Turn Turn Turn η Collins τελικά άρχισε να γράφει και αυτή δικά της ε, κομμάτια που πολλά από αυτά γίνανε επιτυχίες και από δικές της ε, εκτελέσεις αλλά και από άλλους ε, καλλιτέχνες. Η συνέχεια ανήκει στους ε, Smother Brothers οι οποίοι είναι ένα, ήταν ένα ιδιαίτερο σχήμα και θα ακούσουμε γιατί. They call the wind Maria. We would like to do a ballad, my brother and myself, combining our voices as once, once we did long ago. we sing days. a ballad entitled Machaya. What? Machaya. <laughs> Machaya is an Israeli folk song no, no, describing you're wrong, you're wrong, incredible. Wait a minute. it's not Machaya. It's Mariah. It's Machaya. No, no, no. It's it's Mach. Eh, no, no. Excuse me. It's Mariah. It's not. Machaya. You just about said Machaya. Yeah, I was thinking it's Mariah, and it's not Israeli. You don't. Des- it's not an Israeli folk song. It. It's an Israeli folk song. It is song. not. It's a. It's not from Israel. It's Dutch. It's an old Dutch folk song from Holland, and they. It's entitled "They Call the Wind," Mariah, not Machaya. Mariah. This is an, we'd like to do for you, it, it's an old Dutch folk song. Right. From the Israeli section of Holland. <laughs> and it tells how important the wind is in working the windmills in this section of Holland. Five five-starred windmills blown by the wind. And it's also, though, a love story, a beautiful love story about this young couple very much in love, skipping gaily across grass-covered slopes, hand in hand, and the story actually tells how they're having a picnic under one of these great five-winged windmills. the sky was blue and love shone out of their young bright eyes as they looked in the skies and saw the bluebirds singing. And then the boy had to leave his girl and he went away. And when he came back, he had went away, see, he went away and left his love underneath the windmill. And when he came back, she had got caught in the blades. <laughs> That's terrible. That's a terrible thing to say. Yeah, she's all right now, though. Oh, fine. They call the wind Mariah. Way out here, they've got a for rain and wind and fire. The rain is Tess, the fire is Joe, and they call the wind Mariah. stars around and sets the clouds to flying. Mariah makes the mountains sound like folks was up there dying. Mariah. she had me, and the sun was always shining. Ah, then one day I left my gal, I left her far behind me, and now I'm lost, so God and lost, not even God can find. star to guide me. Maria, blow my love to me. I need my gal beside ήταν οι Smother Brothers, ο, ο Tom δηλαδή και ο Dick Smothers, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πολλές φορές την κομμωδία και την ε, κοινωνική κριτική για να προχωρήσουν, ε, να προωθήσουν μάλλον τις ε, απόψεις τους σχετικά με τον πόλεμο του Βιετνάμ και διάφορα άλλα ε, κοινωνικά ζητήματα. Ήταν ε, και οι λίγοι που δώσανε πάτημα στον Pete Singer ο οποίος είχε ήδη μπει και αυτός στην black λίστα της Επιτροπής McCarthy Αφού ακούσαμε τους πιο σημαντικούς, ας κάνουμε μια γύρα να ακούσουμε μερικούς από αυτούς για δεύτερη φορά. Woody Guthrie, This Land is Your Land. land from the redwood forest to the Gulf Stream waters. This land This land is your land this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property. But on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from redwood forests to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι. Άλλη μια εκπομπή απολαύστα Να έφτασε στο τέλος της. Συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω να κάνατε να περάσατε ωραία στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος. Ε, κάποια στιγμή οδεύοντας προς τον Αύγουστο ε, θα είναι και το ε, κλασικό κλείσιμο του σταθμού για ε, συντήρηση ε, πριν γίνει όμως αυτό, ε, θα προλάβουμε κάποιες εκπομπές.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 Records keep on spinning, and we keep broadcasting. 10 years Conyonair. We keep broadcasting, you stay tuned. τα απογεύματα όπως πρέπει να είναι, ταξιδιάρικα, χαλαρά αγαπησιάρικα. Μόνο στον Κόνη, κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. να αντί στο Night Flight. From the